Il me faut des billets de banque et des armes lourdes. mettre des balles dans la tête. Faut des billets de banque et des armes lourdes, leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. Mais c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Vas-y pour ta famille, tu à l'éternité en enfer. là tu pars amour, oh bébé, des balles de la tête. On va mélanger la haine et le sexe, mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie, mélanger la haine et le sexe. Tu sais que j'ai envie, pendant des mois. Comme donc si je la baisais jusqu'à demain, c'était pour qu'elle se rappelle de moi, car j'ai le bras long, je comme le fille. que des hypocrites et des bitches veulent boire mon sang comme dans Buffy. Plus de Yankee, plus de profil là. Viens court donc je profite. Sans les talbans, passe par Boomy si tu veux conflit. Je te confie, mais trahis-moi, faut que tu te confines. Une rafale répond ton sang comme fruit confit. Il me faut des billets de banque avec des flingues. pour la, quand ils font la bande Il me faut un nouveau gland pour les me Faut des billets de banque et des armes lourdes. Leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Parce que pour ta femme, tu passerais l'éternité en enfer là tu pars amour, pour Bébé tes pas le latex On va mélanger la haine et le sexe Mélanger la haine et le sexe Et je sais que t'as envie Mélanger la haine et le sexe Et tu sais que j'ai envie Mélange la haine dans quel ils se demandent. J'avais des démon, j'étais dans mon coin, ils sont venus, je les ai démarrés, c'est pour ça qu'ils parlent de rame. Ouais. Elle te dit qu'elle veut un bébé, mais si par malheur tu béton, elle te trompera au bout de rame. Il me faut des glocks, il me faut une bague d'architecte qui chante. Vise des têtes, pas toi tu veux tester. Papa, papa, papa, club dès qu'on détecte. Oh, oh je les vois en chelou. Il me faut des billets de banque avec des flingues. pour la, quand ils font la brinde Il faut un nouveau Glock, on les me Faut des billets de banque et des armes lourdes. Leur mettre des balles dans la tête. Et puis leur demander qui veut la guerre. c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Parce mélanger la haine et le sexe. Mélanger la haine et le sexe. Et je sais que t'as envie. Mélange la haine et le sexe. Et tu sais que j'ai envie. Mélange la haine et le sexe.